Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք քաղաքագիրտ ժողովուրդ ենք։ Նախանձախնդիր մեր հայերենը շտկելու, հղկելու, զարգացնելու։ Պետք է կարողանանք խոսք կառուցելու դժվարությունները հաղթահարել, լեզվական մեղանչումները, սխալները իմանալ եւ դրանց ուղումները յուրացնել։ Պետք է կարողանանք կատարել բառային տարբերակների, քերականական ձևերի ճշգրիտ ընտրություն Ժամանակակից հայերենում կան մի շարք բայեր, որոնք վ ածանցն ընդհանրապես չեն ընդունում։ Նման բայերի ածանցավոր գործածությունը դիտվում է իբրև լեզվական աղավաղում։ Հաճախ դժվարանում են կողմնորոշվել. խնդրեց, թե խնդրվեց, փորձեց ասել, թե փորձվեց ասել, խաչակնքեցի, թե խաչակնքվեցի, երեսին խաչ հանել իմաստով բռնեցեք, թե բռնվեցեք, վիճումը, թե վիճվում, սխալը վրիպում է, թե վրիպվում, անախորժություններ սպասվում են, թե սպասում։ Շատ ենք լսում հետևյալ արտահայտությունները. խնդրվում է լրություն պահպանել, խնդրվում է բեմ բարձրանալ, անհրաժեշտ է ասել կամ գրել, խնդրում ենք լրություն պահպանել, խնդրում ենք բեմ բարձրանալ։ Ոչ քիչ ենք լսում հետևյալ նախադասությունը. Ես չեմ ուզում կրկնվել։ Սա ռուսերենի «Я не хочу повторяться» նախադասության բառացի թարգմանությունն է։ Մեր լեզվով ճիշտ է. Ես չեմ ուզում ասածս կրկնել։ Հաճախադեպ են նաև այսպիսի կառույցները. Նա պարապվել է, նա պաշտպանվել է, երբ խոսքը որևէ աշխատանքի ատենախոհության պաշտպանության մասին է։ Այս բայերը պետք է գործածել, կրկնում եմ, առանց վ-ի։ Նա պարապել է, նա պաշտպանել է ատենախոսություն։ Հանդիպում ենք հետևյալ նախադասություններին. 5-ը հարաբերվում է 7-ին կամ նրանց հարաբերվելիս խնդիրներ են ցակում։ Հայերենում չկա հարաբերվել բայ, կա հարաբերել։ Պետք է լինի 5-ը հարաբերում է 7-ին։ Նշենք, որ հարաբերել բայը հարաբերության մեջ լինել իմաստով գործածվելիս պահանջում է հետ բառը։ Նրանց հետ հարաբերելիս խնդիրներ են ցակում։ Ժողովրդախոսակցական լեզվում հանդիպում ենք նման ձևերի։ Չեզոք սեռի բայերը գործածվում են վ ածանցով, որը մերժելի է։ Գրական հայրենի համար կանոնական չէ չեզոք սեռի բայերից գրավորական վ ածանցով բայեր կազմելը։ Նկատելի է, որ վերջերս մեր լեզվին խորտ արտահայտություններ են ստեղծվում։ Վերջին շրջանում զանգվենք բառաձևն է հաճախակի գործածվում զանգահարել իմաստով, որը սխալ է։ Դուժվել ձև հայերենում չկա, քանի որ այն չեզոք սերի բայ է, իսկ այդ բայերը վ ածանց չեն ստանում։ Այս բայի վյով գործածությանը նպաստել է այն, որ պահանջում է բացառականով լրացում, որն ընկալվում է որպես ներգործող խնդիր։ Վերջինս էլ գործածվում է գրավորական վ ածանցով բայերի հետ։ Սա հիմք է հանդիսացել այս եւ նման բայերի վյով գործածությանը։ Այսպես. ոչ թե պապակվել, այլ պապակել, ոչ թե զուգադիպվել, այլ զուգադիպել, ոչ թե կծնվել, այլ կծնել, ոչ թե վրիպվել, այլ վրիպել, ոչ թե տարապվել, այլ տարապել, ոչ թե ճանապարհորդվել, այլ ճանապարհորդել, ոչ թե նախանձվել, այլ նախանձել, ոչ թե կքվել, այլ կքել, ոչ թե ներսրտվել, այլ ներսրտել, ոչ թե տխրվել, այլ տխրել, ոչ թե վիճվել, այլ վիճել, ոչ թե մուծվել, այլ մուծել, ոչ թե խոստովանվել, այլ խոստովանել, ոչ թե խաչակնքվել, այլ խաչակնքել, երեսին խաչ հանել իմաստով, ոչ թե բռնվել մի տեղից, այլ բռնել։ Իհարկե, հայերենում կան զուգաձևություններ, որոնք օրինաչափական են եւ հաճախ ունեն իմաստային կիրառական տարբերություններ, ինչպես սпасել, սпасվել, վնասել, վնասվել, սկսել, սկսվել, շարունակել, շարունակվել, հանդարտել, հանդարտվել, մռայլել, մռայլվել, մոլորել, մոլորվել։ Այսպես անակնկալ է սպասվում։ Այս նախադասությունը ճիշտ է։ Իսկ եթե ասենք ինձ բոլորին անակնկալ է սպասվում, կլինի սխալ։ Սպասել բայի կողքին տրական հոլովով բարեր լինելու դեպքում առանց վի գործածությունն է ճիշտ։ Պետք է լինի Ինձ բոլորին անակնկալ է սպասում։ Համեմատենք հետևյալ կառույցները։ Աշխատանքները սկսվեցին եւ աշխատանքները սկսվեցին թափառնել։ Առաջին կառույցը ճիշտ է, իսկ երկրորդը սխալ։ Օրինաչափությունն այն է, որ սկսել, շարունակել, բայերին եթե այլ բայ է հաջորդում, ապա սկսել, շարունակել բայերը գործածվում են առանց վ-ի։ Ճիշտ են, աշխատանքները սկսվեցին, բայց աշխատանքները սկսեցին թափառնել։ Աշխատանքները շարունակվեցին, բայց աշխատանքները շարունակեցին թափառնել։ Կան բառաձևերել, որոնք սխալ չեն, բայց գործածվում են այլ բառաձևերի փոխարեն եւ դառնում մերժելի գրական հայերենի համար։ Ասենք՝ վերաբերել եւ վերաբերվել։ Այս երկու բառերն էլ կան հայերենում, բայց մեկը մյուսի փոխարեն սխալ է գործածել։ Հիշեցնեմ այս երկու բառերի տարբերությունը։ Վերաբերելը որևէ մեկի կամ բանի մասին ասել, խոսել, նաև առնչություն ունենալ իմաստն ունի։ Հարցը քեզ է վերաբերում։ Իսկ վերաբերվել նշանակում է վարվել, վերաբերմունք ունենալ։ Երեխայի հետ քնքշորեն վերաբերվիր։ Վերաբերել առանց վ-ի ձևը գործածվում է իրի անուն հանդիսացող ենթակայի հետ վերաբերվել վյով ձևը անց ցույց տվող ենթակայի հետ։ Բայերի մի շարք զուգահեռ ձևեր իմաստով լրիվ համընկնում են. թաքչել, թաքնվել, հալչել, հալվել։ Մերօրյա հայերենում նկատելի միտումը հարակատար դերբայի ած վերջավորության բայերի վյով եւ առանց վյի զուգահեռ գործածությունը գրած գրված նամակ ուղարկած ուղարկված նամակ Կան դեպքեր, երբ բայերի առանց վ-ի գործածությունը սխալ է։ Ինչպես նամակը գրած է, խոտը հնձած է։ Հանձնարարելի են նամակը գրված է, խոտը հնձված է։ Նշենք, որ կանոնի համաձայն հարակատար դերբայով ածվերչավորությամբ ժամանակաձևեր են ստանում վիճակ ցույց տվող չեզոք առանց որևէ բայացանցի եւ գրավորական վայացանցով բայերը Ուրեմն ճիշտ են վյով կազմությունները։ Նամակը գրված է, ուղարկված է, դրված է եւ այլն։ Այս բայերի առանց վի ձևերը ճիշտ են որոշչային կիրառության դեպքում՝ գրած կամ գրված նամակ, ուղարկած կամ ուղարկված նամակ։ Այսօր այսքանը։